บุ๊กทูสามสิบเจ็ด 37 37 ระหว่างเดินทาง Yolda Yolda เขาขับรถจักรยานยนต์ O motosiklet ile gidiyor. O motosiklet ile gidiyor. เขาขี่จักรยาน O bisiklet ile gidiyor. O bisiklet ile gidiyor. เขาเดิน O yayan gidiyor. O yayan gidiyor. เขาไปโดยเรือใหญ่ O gemi ile gidiyor. O gemi ile gidiyor. เขาไปโดยเรือ O botla gidiyor. O botla gidiyor. เขาว่ายน้ O yüzüyor. O yüzüyor. ำที่นี่อันตรายไหมคะ Burası tehlikeli mi? Burası tehlikeli mi? การโบกรถคนเดียวอันตรายไหมคะ Yalnız başına otostop yapmak tehlikeli mi? Yalnız başına otostop yapmak tehlikeli mi? มันอันตรายไหมคะ ถ้าออกมาเดินเล่นตอนกลางคืน Gece gezmek tehlikeli mi? Gece gezmek tehlikeli mi? เราหลงทาง Yolumuzu şaşırdık. Yolumuzu şaşırdık. เรามาผิดทาง Yanlış yoldayız. Yanlış yoldayız. เราต้องเลี้ยวกลับทางเดิม Dönmemiz lazım. Dönmemiz lazım. จอดรถได้ที่ไหนคะ Burada nereye park edilebilir? Burada nereye park edilebilir? ที่นี่มีที่จอดรถไหมคะ Burada park yeri var mı? Burada park yeri var mı? ที่นี่จอดรถได้นานเท่าไหร่คะ Burada ne kadar süreyle park edilebilir? Burada ne kadar süreyle park edilebilir? คุณเล่นสกีไหมคะ Kayak kayıyor musunuz? Kayak kayıyor musunuz? คุณจะขึ้นสกีลิฟต์ไปข้างบนไหมคะ Yukarıya teleferik ile mi çıkıyorsunuz? Yukarıya teleferik ile mi çıkıyorsunuz? ที่นี่มีสกีให้เช่าไหมคะ Burada kayak kiralanabiliyor mu? Burada kayak kiralanabiliyor mu?